Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão. Quem vê de longe não entende a nossa condição. Se impressiona com esse nosso jeito de ser. Quando vê os meninos de nave tirando lance. Cajadão nas grifes, pesadão nos kits. Por onde passa, faz os bicos da chilique. É vários convites, elas não resistem. Porque sabe que o resumo é favela city. é bailão, acelera essa nave veloz. tá é nós, tá é nós. DJ solta o beat, MC Doni na voz. Quem tá é nós, tá é nós. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. tá é nós, tá é nós. A favela venceu, pode avisar os boys. tá é nós, tá é nós. tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão. Quem vê de longe não entende a nossa condição. Se impressiona com esse nosso jeito de ser. Quando vê os meninos de nave tirando o lazer. Cajadão nas grife, pesadão nos kits. Por onde passa faz os bicos da chilique. É vários convites elas não resistem. Porque sabe que o resumo é favela city. hoje é bailão. Acelera essa nave veloz. tá é nós, tá é nós. DJ solta o beat, MC Doni na voz. Quem tá é nós, tá é nós. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. tá é nós, tá é nós. A favela venceu, pode avisar os boys. Quem tá é nós, tá é nós.